Drugi hadis koji ga imam Nevi Rahimahullahu ta'ala spomenuo u ovoj svojoj zbirci jeste poznati hadis, hadis Džibrila. I ovaj hadis nam prenosi Omer radijallahu ta'ala koji kaže jednog dana dok smo sjedili sa Allahim poslanikom alihi salatu wasalam dok smo sjedili jednog dana pojavio nam se čovjek i tala alina rađunun pojavio nam se jedan čovjek izuzetno bijele odjeće izuzetno crne kose la yura alihi atharu sefer wala yarifuhu minna ahad na njemu se nisu vidjeli tragovi putovanja niti ga je iko od nas poznavao. Medina tada nije bila kao danas. Nekoliko kuća sačinjavalo je Medinu. I svi stanovnici Medine su se dobro znali. Viđali se na namazima. Kaže Omer, bio je izuzetno bijele odjeće, izuzetno crne kose, na njemu se nisu vidjeli tragovi putovanja, a nikoga od nas nije znao. Dakle, nije bio od stanovnika Medine, a nisu se na njemu primjećivali, primjećivali tragovi putovanja. Morao je da dođe izvan Medine, a oko Medine je pustinja. Da je došao preko pustinje, njegova odjeća bi se uprašila, njegova kosa bi se uprašila. Na njemu bi se prepoznali tragovi putovanja, pogotovo putovati preko pustinje nije lako. Čovjek se istrpi, iznori, Pa je odma Omeru to zapelo za oko. Pa kaže, došao je i prilazio hatta dželose ilen nebi, sve dok nije sjeo pred poslanika, sallallahu alihi wasallam, i svoja koljena primaknuo uz njegova, prislonuo uz njegova, svoja koljena prislonuo uz koljena vjerovjesnika alihi salatu sam, i svoje ruke stavio na svoja koljena. A zatim rekao, ja Muhammed, ahbirni anil islam, o Muhammed, obavijesni moj islamu. Pa je opet Omera začudio. Jer stanovnici Medine, o tome sam govorio nekoliko puta, stanovnici Medine su dozivali poslanika sallallahu alaihi wa sallam Allahov poslaniće, Allahov vjerovjesće. Nikoga nije dozivao po imenu. Kao što nam Allah dželovala u suri Al-Huđerat o tome govori. Zabranjuje nam da poslanika dozivamo kao što jedni druge po imenu dozivamo. Dakle, treba da ima respekt, da ima poštovanje prema poslaniku i da se doziva Allahov poslaniće, Allahov vjerovjesće. To su znali stanovnici Medine. Respektovali su. Oni koji su živjeli izvan Medine nisu znali za to. Pa oni koji bi dolazili, govorili bi o Muhammedu. I kaže se da je povod ovog hadisa i bio da je Allah poslanika alihi salacom govorio o shabnu, pitajte me, pitajte me. Jer se mnogo znanje postiže kroz pitanja. Pitajte me. Pa nisu, stidili se da pitaju. I priželjkivali su da neko dođe izvana, koji se nije stidio izvan Medine i pita Muhammed reci, pojasni mi, otkud tako? Pa nakon što je poslanik Alihi Salosan nekoliko puta im govorio i tražio od njih, pitajte me, pitajte me, pojavio se čovjek. Pojavio se ovaj neznanac. Dakle, on Muhammed je obavijestio o islamu. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, islam je da svjedočiš da nema istinskog Boga dostojnog obožavanja osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik, da obavljaš namaz, da izdvajaš zekat, da postiš Ramazan i da hodučastiš Kaabu ako si u mogućnosti, da obaviš hač ako si u mogućnosti. Pa je čovjek neznanac rekao sadat, istinu si rekao. Pomer pa kaže, a džibna, lehuk, jes elu moju sadiku, začudili smo mu se. Pita ga i potvrđuje pita i potvrđuje. Obavijesti me šta je islam i kaže, istinu se rekao, islam je to. Nakon toga kaže, o Muhammed, obavijesti me o imanu, šta je iman? Pa kaže poslanik sallallahu alihi wasallam, iman je da vjeruješ u Allaha, njegove meleke, njegove knjige, njegove poslanike, da vjeruješ u posljednji dan i da vjeruješ u Allahu u odredbu dobra i zla. Kaže čovjek, istinu si rekao. Kaže, obavijesti me o ihsanu, šta je ihsan? Poseban vid imana islam širok, iman uži, ihsan najuži. Posebni ljudi ulaze u taj krug. Nisu svi muhsini. Kod nas se muhsin najčešće ljudi kao dobročinitelj. Jeste kao dobročinitelj u povim uvjetima. Kada je odgovorio šta je ihsan, rekao je poslanik sallallahu alihi wasallam da obožavaš Allaha, da svaki ibadet činiš Allahu s tolikom svjesnošću kao da ispred sebe gledaš Allaha da si u namazu, da si tokom obavljanja hađa, tokom učenja Kur'ana, davanja sadake siromahu, da si toliko prisutan u tom ibadetu da to činiš radi Allaha kao da gledaš ispred sebe svoga gospodara kako si ga spoznao kroz njegova imena lijepa svojstva. Pa kaže, ako ne možeš tako, onda budi svjestan da Allah tebe gleda. Ako ne možeš toliko da budeš prisutan u ibadetu kao da gledaš svoga gospodara, onda budi prisutan znajući da Allah tebe gleda. Kaže, obavijesti me o posljednjem danu, o sudnjem danu, kada će nastupiti. Pa je tada rekao poslanik sallallahu alaihi wa sallam, mel mes'ulu anha bi'a'leme mine sa'il. Upitani o tome, kada će nastupiti sudnji dan, ne zna ništa više od onoga koji pita. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam znao je ko sjedi ispred njega znao je da je to Džibril i na kraju je rekao, doista je to bio Džibril koji je došao da vas poduči vašoj vjeri. Meleki, Allahom dozvolom, mogu se pojaviti u bilo kojem liku. I Melek Džibril, budući da dolazi poslaniku, ali i salatu salam, najčešće u prisustvu drugih, a drugi su ljudi, i trebalo je da dođe, morao je da dođe u ljudskom liku. Nemoguće da dođe u Vidio ga je samo dva puta u stvarnom liku poslanika Ali Isavca sa šestotina krila, tako. Pa na kraju je rekao, doista je to bio Džibril koji je došao da vas poduči vašoj vjeri. Znao je da Džibril sjedi ispred njega, ali nije rekao Muhammed ne zna o tome kao što ne zna ni Džibril. Već je rekao postavljajući pravilo upitani ništa više ne zna od onoga koji pita želeći da kaže kogod bude bio upitan kada će nastupiti sudnji dan, od koga god on ne zna. Zato oni koji kažu des će se tad, smak svijeta des će se tad, takvi su nevjernici u Allaha tjelova. Allah subhanahu wa ta'ala kaže da jedini on kod sebe ima znanje kada će nastupiti sudnji dan. Muhammed nije znao najodabrani poslanik. Melek Džibril, najodabrani melek nisu znali da tamo neki znaju sijava se. Pa nakon toga, dobro, obavijestim onda o predznacima. Budući da je sudnji dan, posljednji dan, posljednji dan, nema više dana, nema više rada, nema više zarađivanja, gotovo je. Zato se treba čovjek pripremiti, ako da nastupi, gotovo, prekida čovjeka. Neko odgazio, odgazio, ima li nešto što će me asocirati da se približava taj dan, pa obavijestimo o predznacima. Pa je spomenuo poslanik sallallahu alaihi wa sallam neke preznake, rekaoši enteligal emetu rabbeteha, da žena rodi svoju gospodaricu. Oko značenja ovog dijela hadisa postoji mnogo komentara, kažu jedan od e, najispravnijih jeste da će doći vrijeme kada će djeca biti neposlušna toliko svojim roditeljima da će se ponašati oni, djeca prema roditeljima, poput gospodara. Ne da im neće ih izmetiti, već naprotiv, činit će im nepravdu, nasilje, uznemiravati, psovati, prema njima se ponašati kao što se na Dunjaluku gospodari nekakvi gospodarčići sprem svojih sluga, sprem svojih robova ponašaju. Zatim je dalje rekao أَنْتَرَ الْحُفَاتَ الْعُرَاتَ الْعَالَتَ رِعَا إِشَا يَتَتَوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ Kada vidiš gole bose, naobrazane, gole bose ljude, koji su čuvali ovce, doskora, sada se natječu u gradnji visokih nebodjera, visokih zgrada. Dojuče je bili toliki siromasi, nisu maltene imali čime da prekriju svoje stidno mjesto. Bosi hodali, zadebljali tabani od hodanja po svakakvom zemljištu. Sada se natječu u gradnji visokih nebodjera. Ko će veći, veću zgradu da napravi? Promijenilo se stanje, nenormalno. Kaže Omer, felebistu melija. Otišao čovjek, to men taloka, felebistu melija. Čovjek je otišao, a ja sam ostao zbunjen. Na njemu se ne vide tragovi putovanja. Nikoga od nas ne zna. Kaže o Muhammed, pita i potvrđuje. Pita čudna pitanja. Zatim je otišao. Ovaj hadis ima brojne citate. I mnogi su ga zabilješili, imamo, imamo muslima. U jednom citata stoji da je rekao poslanik sallallahu alaihi sallam idite, tražite tog čovjeka za, pa su razvatili. Medina nije velika. U Medini nisu ga našli. Na jednu stranu, drugu, treću, četvrtu, nigde ga nisu vidjeli. Pa se vratili. Omer zbunjen. Pita ga poslanika Alihi sa ovcom, ja Omer, etetri, meni se sa il. Omer, znaš li ko je bio ovaj što je pitao? Rekao je Omer iz Edeba, Allah i njegov poslanik najbolje znao. Pa je rekao vjerovjesnik sallallahu alaihi sallam innahu džibril etakum juallimukum dinekom. Doista je to bio džibril koji je došao da vas poduči, da vas poduči vašoj vjeri. Dakle, veličanstven hadis. Kratko, do jacije. Kažu da ovaj hadis je majka sunneta. Kao što je Fatiha majka Kur'ana, ovaj hadis Džibrila je majka sunneta, kako to kaže ibn Taqiq al-Eid. Kaže ibn Rajab, ovo je veličanstven hadis i svojim sadržajem pojašnjava cijelu vjeru. Jer je rekao poslanik sallallahu alaihi wa sallam na kraju, došao je, ovo je doista bio Džibril koji je došao da vas poduči vašoj vjeri. Ono što je neophodno da svaki musliman koji želi sebi spas, na drugom svijetu pogotovo treba da zna jeste ovo islam, iman, ako može ihsan. Šta će ga postaknuti na islam, iman, sudnji dan. Dođe sudnji dan, neće živjeti vječno ovdje. Dođe sudnji dan, bit ćeš pitan za svoje djela. Čuli ste dakle povod o čemu dakle govori e, kako islamski učenjaci kažu, da je poslanik Alihi Salucan govorio, pitajte me, pitajte me, pa nakon što su oni stidjeli se, došao je čovjek neznanac. Dakle, iz ovog hadisa zaključujemo da čovjek treba bude društven, da ne treba se izdvajati, izolovati. Jer je poslanik, sallallahu alaihi wasallam, sjedio sa svojim ashabima. Kaže Omer, dok smo sjedili jednog dana s poslanikom, sallallahu alaihi wasallam, došao je čovjek, neznanac. Pa vidimo također iz ovog hadisa, da ne mora se uvijek postaviti pitanje na koje mi ne znamo odgovor. Ponekada treba u skupini postaviti pitanje na koje znam odgovor, ali ona i do mene ne zna. Postavljam pitanje da bi se drugi podučili. Džibril je potvrđivao na kraju se, dakle njemu pripisalo ovo zdanje, došlo je Džibril da vas on poduči vašu vjeru. On je u stvari pitao, ali potvrđivao i govorio tako je, tako je, tako je. Dakle, treba postaviti pitanje, bez obzira što ja znam, ali mislim da većina drugih ne znaju, pa pitam učenog da pojasni ne meni, već dakle drugima, svima nam. Iz hadisa vidimo da meleki mogu mijenjati svoj izgled, da se mogu pojavljivati u ljudskom liku, međutim sve to biva Allahom dozvolom. I za vrijeme poslanika, alihi salatu, sam, on je govorio, to je Džibril. Niko danas, nakon prekida objave, završetka poslanstva, ne može reći u Siriji se pojavio čovjek u bijelom, melek, kako spašava tamo onog ranjenika. Kaže, to je bio melek. Pa snimaju ovamo onaj, klip Melek smrti sa kukama, kako dolazi Melek smrti sa kukama. Ti znaš kako izgleda Melek smrti. Pa Melek i u kaboru kako pitaju pa pogledajte šta je kabur i meleki u kaburu, šta su radili od onog tamburaša i slično. To je poigravanje s vjerom. Poslanik sallallahu alaihi sallam nije znao gajbe, znao je samo ono što mu Allah otkrije. Čemu ga poduči od gajba. I kaže to je to, to je to. A da neko poslije tvrdi, ne može. U ovom hadisu vidimo pojedine, pojedine adabe učenika koji dolazi na skup gdje se govori o vjeri. Ako može da se dođe čiste odjeće, da se dođe uh, E, čisti, čisto lijepog izgleda, namirisan, da se prigodno sjedi, ne da se podupiru zidovi, jer zidovi neće upast, već dakle da se sjedne na koljena i mi dobro znamo dakle da se na takav način i, i kod nas sjedi u Mektebima prije sjedlo, sjedeš i koljena, anaj, sjedeš na koljena, ruke na koljena, ako znaš dobro, ako ne znaš dobiješ prut po, po rukama i slično. Sjedlo se na koljena. Dakle, to je jedan od adaba. Džibril nas je podučio tome. Iz hadisa vidimo kada se islam i iman spomenu zajedno, onda islam ima svoje značenje, iman ima svoje značenje. Islam se odnosi na spoljašnja dijela, na namaz, zeka, post, hađ, dok se iman odnosi na unutrašnja dijela, vjerovanje Allah, meleke poslanike, knjige ili ostalo što je spomenuto. Vidimo da u ovom hadisu i brojnim drugim hadisima, kad god se spominje šehadet, svjedočenje, da nema istinskog Boga osim Allaha, spominje se i svjedočenje da je Muhammed Allah poslanik. To je nerazvojno. To se ne može razdvojiti. Ne može čovjek da vjeruje u Allaha, a da ne vjeruje u nešto drugo i da bude, da bude vjernik. Ne. Pogotovo, dakle, vjerovanje u poslanika Ali Hisavca. Vidimo, dakle, iz hadisa da znanje o nastupu sudnjeg dana posjeduje samo Allah, niko drugi. Najodobrani melek, najodobrani poslanik to nisu znali, ne zna niko drugi mimo Allaha Đalala vidimo također iz ovog dijela hadisa i da obavljaš haču koliko si u mogućnosti. Ako čovjek nije u mogućnosti, nije dužan obaviti hač. Nije dužan, pa ako nikad ne bude u mogućnosti do kraja svoga života, s njega spada ta obaveza. Iz tog dijela hadisa se i razumijeva da ono što čovjek nije u mogućnosti da obavi, ne samo hač, već bilo koji propis, ako doista nije u mogućnosti, s njega spada ta Obaveza. Iz hadisa vidimo također da onaj koji bude upitan o nečemu, a ne bude znao odgovor, neka kaže Allah ne najbolje zna. Allah ne najbolje zna. Neka se ne stidi da kaže ne znam. Ima Malik, bio upitan 40 pitanja, pa je na 36 odgovorio ne znam. Ne znam. I vidimo dakle iz odgovora poslanika alihi salatu wasalam, da treba ljude podučavati najvažnije šta je islam da posvjedočiš da je Allah jedan jedini istinski Bog da je Muhammed Allahov poslanik zatim da obavljaš namaz zatim da izdvajaš zekat zatim da postiš Ramazan zatim da obavljaš hač kada je poslao Moza ibn Džebel Allahov poslanik ali sa ucom u Jemen rekao je poziva ljude da posvjedoče da je Allah jedan jedini istinski Bog, dostojan obožavanje, da je Muhammed Allah poslanik. Ako ti se odazovu u tome, poziva ih na obavljanje namaza. Ako se odazovu u tome, pozovi ih da izdvaju zekat. Dakle, postepeno, a ne dakle, ha, skrati nogavice, pusti bradu, radi ovo, radi ovo, ne. Već dakle, prvo, ljudi da spoznaju Allaha kako treba, da ono što rade, da rade radi Allaha, da upoznaju poslanika, ali i srca, u ga je Allah poslao kako posvjedočiti doista da je on Allahov poslanik, šta se to traži od mene. Nakon toga obavljati svaki ibadet radi Allaha i kako ga je obavljao poslanik, pa namaz, pa zeka, pa hač. Iz ovog hadisa učenjaci su dakle, izveli nekoliko pravila, pravilo za one koji izda, izda, izdaju fetve, kao, kako rekao, na <clears throat> ono što ne znaju da kažu ne znam onaj koji odgovara, dakle pravilo za njega nalazi se u ovom hadisu, no ono što ne zna neka kaže Allah najbolje zna. I ono u čemu nije siguran neka kaže Allah najbolje zna. Ono što ne zna neka kaže ne znam, te riječi ga uzdižu, njegov ugled uzdižu. A da govori svašta i poslije da treba pravdat se, govori svašta, nije tačno, poslije se treba pravdati, dakle te, te riječi ga zasigurno ponižavaju. I Fiksko pravilo također da je uzročnik isti kao i direktni počinilac, odnosno kako je došlo u drugom hadisu, ko ukaže na dobro isti je kao i onaj koji čini to dobro. Je tako? Ovdje je Melek Džibril uzrokovao odgovore na ova pitanja pa je pripisano znanje njemu. On je postavljao pitanja i on je poput onoga koji je odgovorio na ta pitanja. Na kraju mu je rekao poslanik Alihi Salosan, doista je to bio Džibril koji vas je podučio vašoj vjeri. Pa dakle, onaj koji uzrokuje nešto, isti je kao i onaj koji čini to. Melek Džibril je uzrokovao odgovore na ovo pitanje, na ovo znanje, pa se znanje na kraju i pripisalo njemu. Subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah,